Bebé, no me hagas cena, Si tú eres mi nena, aunque vacile con otras nenas, lo mío hacia ti no se frena. No me hagas cena, Si tú eres mi nena, aunque vacile con otras nenas. Lo miras de ti y no En ese este teatro, mejor pónteme en cuatro. Yo pienso en tu booty siempre que me arrebato. yo te lo entro y si es mí nunca lo saco. La bebecita es fina, pero le gusta el caco. Y hasta abajo le mete, ya no se compromete. Yo veo los billetes, ando con marcianeque. Y aparece un ángel, pero hace que peque. Ahora anda suelta, se picó el grillete. Ahora está poderosa, pero no quiere rosa. No tiene liga, sabéis bien otra cosa. Ella me come y para otro ni reposa. Y sin casar no le pongo la Esposa, Bebecita de tu nivel hay poca. el yo te toco y tú te vuelves loca. Contigo quiero dejar la cama rota. A mí como tú no hay otra. Bebé, no me hagas escena. Si tú eres mi nena. Contigo yo mato la pena. Tú brillas más que mi cadena. Bebé, no me hagas escena. Si tú eres mi nena. Contigo yo mato la pena cadena, más que mi cadena. Tú sabes cómo el sistema, pero yo evito problemas ayer. Se te pasó el no cuando lo abajo te guayé. Perdón si no me acuerdo nada ayer. Te converso con un par de detalles. Tú sabes que yo no te fallé. Así yo me la vivo. Rodia de puta y con bandido Cortando pa' contigo, hasta me le En mi Ramos un un partido. Siempre se van a pelar, pero no vaya a celar. Estoy llegando de los pares, llegamos a chichar. Ramos tras un par, en mi pieza no va a fiestar No pensé si de pelear quieres empezar, bebé. No me da escena, si tú eres mi nena. Aunque vacile con otras nenas los míos aquí no se frenan. No me hagas escena, si tú eres mi nena. Contigo yo mato la cadena. Pulito, tráeme Marcianeque, Donald Beats, Me Wico, Chili PR, la familia, Mamolete. Tú sabes de corte, nosotros somos el corte. ¿qué?